У розмові з ними в неї не було заборонених зон, а з ним і поготів. Але нині в оцій її прямоті було щось інше. Тут промовляла недопитливість, а скорше практичність. Її крихта, частка, якої колись у ній не було і уславлять моє ім'я? Було б непогано. Не вірю. Якби мої проекти знадобилися комусь як відправна точка, бодай для заперечення, і все одно твоє ім'я, наші пристрасті іноді стають пасткою для нас. До чого тут ім'я? Я не знаю, про що думав Ціолковський, коли дивився в небо. Суть у мені. Це треба для мене. Трошки сонечка, але ж сам кажеш. Віддача може настати тільки пізніше, коли вже не буде нас. Воно світитиме, а ми вже будемо за його межами. Вона сказала нас не випадково. Випадково і не випадково. Їй на мислі опали слова ірші про те, що він таки зійде на свою гору, зійде і подасть руку їй, Ірині, і стануть вони пліч-опліч, освітлені сонцем, видимі всім. Вона тоді заперечила. А тепер та химерія чомусь постала проти Тищенка. Може, через те, що чоловік має все робити тільки для жінки? Проте Василь Васильович, мабуть, не вловив оцього нас. Він схилив голову і задумливо мовив. З цим я стаю хоч трохи кращий в усьому, для всіх. І для тебе також. Хоч зараз ти й смієшся з мене і думаєш, і думаєш, скільки можна сивий дурню, самообман, порожні озаріння, немає озарінь. Ні, є і мука є. Але це не самообман ще хотів повторити, що колись їй самій подобався оцей, може, і самообман. Вона залюбки слухала його, жила в споруджених ним будинках, ходила по спланованих ним сонячних містах. Але, може, і правда, що по уявних дорогах увесь вік ходити не можна. Є такі, що ходять. Невже Ірина втомилася? Колись їм було так гарно удвох в оцих сонячних будинках. Можливо, вона бачила не так будинки, як себе і його в них. І однак це було гарно. А може, він таки вловив її натяк? Бо чому тоді сказав саме так? Подібні проекти вже роблять, мовив у зовсім іншій тональності. Він умів переводити розмову з одного регістру в інший, і це часом дивувало Ірину. Дивувало поєднання фантазії з реальністю, з точною націленістю на мету, зі скрупульозністю викладок відпущено чималі асигнування. Не треба бути провидцем, щоб запрограмувати близький енергетичний переляк. Сьогодні нафта і газ дають 98% енергії, а достатньо лише 5%, щоб з часом забруднити всю планету. І справа не в конкретних проєктах.